sha nawa ne yau sha na ga watan rabiu awwal ko sha takwas ko na ashirin ya kai ashirin na ashirin ko haka ne ashirin ga watan rabiu awwal shekara ta 1446 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya idan ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen babi na hudu a cikin kitabul jana'is ƙarshen hadisi na 531 da haka a yau za mu tashi a cikin kitabul jana'is babi na biyar hadisi na biyar da da talatin biyu. malam ya ce babu takbiri alal janazati wannan babu zai yi magana a kan kabbarori a cikin sallar gawa kamar yadda muka ga imam malik ya taho da babukan cikin wannan kitab na janaiz mun yi magana akan wankan gawa an yi magana akan likafani sannan an yi magana akan yadda za a ɗauki gawar to yanzu kuma zai fara magana akan abin da ya shafi sallar gawa to babi na farko wanda zai fara tattauna akan abin da ya shafi sallar gawa sai ya ce zai yi magana a kan kabarbarin da ake yi a sallar gawa wannan sai nuna mana cewa ita sallar gawa madadin raku'u da sujada ko raka'a kunga sallar asuba za a ce raka'a biyu sallar azhar a ce raka'a hudu maghrib raka'a uku to ita sallar gawa ba ta da raka'o'i domin sallah ce wanda ba a ruku'u ba a sujjada wasu malamai sai suke ganin wannan kabarbari da ake yi kamar su ne matsayin raka'o'i a sallah ta yau da gobe wanda muka sani to shine imam malik yi babi dan yi mana bayanin waɗannan kabarbarin nawa ne ake yi sannan kuma za a daga hannu a kowace kabbara koko ya za a yi su sannan kuma menene za a karanta a cikin kabarbar? shi ne ce babu takbiri alal jana'is wannan babi zai magana a akan kabbarori kan tsallar gawa ko a kan gawa hadisi na 532 wanda shi ne hadisi na farko a wannan babin wanda malam ya kawo yana cewa wa ya yahya an malikin an Ibin shihab an sa'id ibn al an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na anna jashi lin fil yawm allazi mata wa kharaja bihim ila musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'a takbiraci. Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga malamin sa shine Ibn Shihab Imam Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib shi kuma ya karɓo daga malaminsa Sa'id ibn al-Musayyib ana bi hurairata shi kuma ya karɓo daga sayidina abu huraira allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da anna jashi abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwar najashi shine na'a an najashi an na'ayu shine sanarwar mutuwa a ba da sanarwar cewa wane ya rasu shi ne anna'ayu a za mu ga akwai anna'ayun da ya halatta akwai wanda bai halatta ba akwai ba da labarin mutuwar da ya halatta akwai wanda shari'a ta hana malam albani a littafinsa a hakamin jana'is ya tattauna waɗannan guda biyu annayun ja'iz da labarin mutuwa wanda ya halatta da kuma wanda ya haramta haka yana da kyau a wannan zamanin mutane su yi taka tsantsan wajen ba da labarin mutuwa don kada su yi labarin mutuwar da shari'a ta hana duk labarin mutuwa wanda ya kamance da yadda kafirai suke sanar da mutuwarsu shari'a musulunci ta hana wani kun ga yanzu abubuwan suna ci gaba a tunanin mutane suna ƙara koyi da kafirai wani lokaci ma ba tare da sun ankara ba arna mun sani su ne in an yi mutuwa suke yin fasta a liƙa wurare ana sanar da mutuwa yanzu musulmanmu sun fara wani, ba daidai ba ne ba wannan wai yanzu a gidajen mutuwanmu ne ake ajiye littafi wai duk wanda ya zo ta aziya ya sanya hannu ya rimak a kan shi wannan mamacin wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ce a gidajenmu ne wai yanzu an zo gaisuwa har hotuna ake an zo an yi gaisuwa kuma sai a tashi a jera kowa ya shirya sai a yi hotuna a tura mai kafa yada labarai cewa wane ma ya zo gaisuwa wane ma ya zo gaisuwa da irin waɗannan abubuwan yana da kyau a matsayinmu na musulmi mu yi taka tsantsan da su maganar da mai ahalari ya tana da muhimmanci kullum mu dinga kallanta cewa bai halatta ga mukallafi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki albani da ya rubuta wannan littafi na ahkamul jana'iz a muqaddima yayi bayani cewa wani abokinsa ne aka yi mashi rasuwa wani sa aka yi masa rasuwa a lokacin ya san abubuwan da ake wanda yake ba daidai ba game da al'amarin mutuwa to sai ga bare amfani da wannan damar ya rubuta ladubba ko yadda ya kamata a yi al'amarin jana'iza tun daga lokacin da alamun mutuwa suka bayyana akan marar lafiya har zuwa mutuwar shi zuwa wanka likafani sallah har zuwa yadda za a je a rufe shi har bayan an dawo an yi ta'aziyya ya yi nufin ya ba wannan risala da ya rubuta a wajen zaman gaisuwa din nan don mutane su karanta san yadda ake yi kaji asalin rubuta littafin a kamun jana'iz na albani to ya yi wannan daga baya sai ga akwai buƙatar a mai da wannan faɗakarwa da ya yi cikin takardu a matsayin littafi sai rubuta littafin nan na kamun jana'iz yayi bayanin yadda ake al'amuran janaza dalla dalla to yana da kyau in an wa mutum mutuwa ya nemi sanin ya ake al'amarin nan don yi abin da yake daidai Allah ya shirya da mu don haka manzan Allah sai ya sanar da labarin na jashi ya rasu kaga wannan wanda manzan Allah ya bada labarin na jashi ya rasu wannan annayu jaiz ne bada labarin mutuwa ne wanda ya halatta mun gani manzan Allah ya ce to na jashi fa ya rasu fil yawmin lazi mata fihi kuma ya faɗi wannan ne ranar da na jashi ya rasu najashi wani sarki ne da aka yi a ƙasar habasha ƙasar habasha ita ce ethiopia a yanzu yankin ethiopia da yankin eritrea da wani yanki na tanzania duk shi ne habasha a wancan lokacin shi yasa malaman tarihi suke cewa addinin musulunci ya fara tuntubar waɗansu daga ƙasashe na wajen larabawa to baƙaƙen fata aka fara magana da su su ne mutanen ƙasar habasha mutane ne baƙaƙen fata a lokacin nan suna bin addinin kiristiyaniti suna da sarki wanda sarkin ana ce mashi najashi malamai suna cewa shi kalmar najashi ana sunan sarautar ne a kun san sarauta tana da suna ko kamar duk wanda yake mulkin misra a lokacin fir'auna ake ce mashi fir'auna ba sunan fir'auna zamanin annabi musa bane ba duk wanda ya zama shugaban misra a wannan a wancan lokacin fir'auna ake ce mai sunan sarauta ne kamar yadda kaisar da kisra duk sunayen sarauta ne to najashi shi ma sunan sarauta ne akwai wani najashi wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa waɗansu da yawan malamai sun tafi a kan sunan shi ashamatu shi wannan najashi ɗin ashamatu to shi ne suke zamani da manzan Allah lokacin da manzan Allah ya fara da awarsa kafirai suka fara takura ma muminai sai manzan Allah ya samu labarin wannan sarki ne mai adalci sai ya tura waɗansu sahabbai gudun hijira su tafi can da aka hijirar farko da aka fara yi zuwa habashin ya samu kamar mutum tamanin maza arba'in mata arba'in ya ce su taho habasha su nemi mafakar siyasa a wurin wannan sarki mai adalci don su samu sauƙi daga takurawa da zaluntarsu da ake a makka to sai suka taho ƙarƙashin jafar ɗan abu ɗalif to Allah cikin yukon shi waɗannan mutane da suka zo wajen najashi ɗin nan sai mai da jashi ya karɓe su hannu biyu duk ƙoƙarin da kafirin maka suka yi a maida su sai ya kiya wata rana ya kira wasu ya ce kai ya ce musu kuwai wani addini kuke ne suka yi taimashi bayanin musulunci ya eh, shi kuma yana musu tambayoyi to da yake yana da ilimin kiristiyaniti a su na kiristanci a yance musu manzan Allah zai zo sai gane wannan manzan Allah da suke bi shi ne manzan Allah ƙarshe wanda Allah ya ce zai zo a injila wannan ya sai ya karɓi musulunci to amma a lokacin bai yiwa ya bayyana musulunci din ya bayyana juyin mulki za a bai kuma juyin mulkin muni zai kashe shi za su to sai ya ɓoye imaninsa shi kaɗai ne mai imani a ƙasar bai bayyana ba sai ya ɓoye imaninsa aka yi dinga ibada shi kadai na waɗanda 'yan gudun hijira daga baya sun koma madina da manzo Allah ya hijira ya koma madina da suka ji an samu wani gari sai suka tashi daga habashi sai suka wuce madina suka samu manzon Allah to da haka shi kadai ne musulmi a garin ga maganar ya rasu a ce ma wani ya mai sallah ba ta taso ba to sai Allah ya sanar da manzan Allah ranar da ya rasu cewa to na jashi ya rasu don haka kai mai sallah malamai suka ce wannan wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamun min alamatin nubuwa ka duba tsakanin habasha da madina a lokacin da ba waya ba telefon duk wata hanya ta sadarwa irin ta zamani babu ita wanda mutum zai iya mutum da wanda yake magana da wanda yake nesa babu a lokacin ga ruwa tsakani amma kuma a haka manzan Allah a madina ya ce da jashi ya rasu mun gani kuma ranar da manzan Allah ya faɗa cewa da jashi ya rasu da aka bincika aka bincika aka bincika sai aka ga ranar ta yi daidai da ranar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labarin mutuwar da jashi kaga wannan ya nuna cewa mujiza ce ta annabawa mun gane to wannan najashi din nan da ya musulunta ya wa musulunci ya wa musulmai karamci sosai sai Allah ya sanar da manzon Allah cewa najashi ya rasu wa kharaja bihim ila al-musalla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da musulmai zuwa musalla fili idi sai ya fita da su zuwa fili idi fasaffa bihim ya sanya suka yi sahu wa kabbara arba'a takbirati sai masu kabbarori guda hudu ya ce Allahu akbar suka yi kabbara ya yi karatu ya ƙara yin kabbara ta biyu ya yi kabbara ta uku ya yi kabbara ta hudu wannan shi ne muhallin shahaɗin imamu malik cewa kabarbarin nan guda hudu ake yi a sallar gawa ga hadisi banzan Allah ya mana jashi kabbara hudu a wannan sallah da ya yi don haka a mazhabin malikiya su sun tafi a kan cewa sallar gawa tana da kabbarori guda hudu kabbarori guda hudu za a yi kabbara ta farko a yi karatu ko a yi addu'a sannan ya kabbara ta biyu sannan a yi ta uku a yi ta hudu bayan ta hudu sai a yi sallama za a barbari a mazhabin malikiya guda hudu mun fahimta <clears throat> kabbara huda ce a kabarbarin nan za a daga hannu ko ba za a daga hannu ba kamar kabarbari na cikin sallah malamai sun yi saɓani har a cikin mazhabin malikiya ba game da ɗaga hannu waɗansu malamai suka ce za a ɗaga a kabbara ta farko idan an zo za a tsaya za a ce allahu akbar to ta farko kabbara ta farko inda da za a yi za a ɗaga hannu daga nan ba a sake ɗagawa in an yi ta biyu ba za a ɗaga ba in an yi ta uku ba za a ɗaga ba in an yi ta hudu ba za a ɗaga ba wannan shine zancen da ya fi shahara a mazhabin malikiya kuma shine zancen da ya fi inganci albari a hakamul jana'iz shi kansa ya tafi akan cewa ba za a sake daga hannu ba in an daga a kabbara ta farko amma wanda ya daga kuma ba za ka ce ya yi laifi ba mun gane magana ta biyu a cikin mazhabin malikiya din ma suka ce ana ɗagawa a kowace kabbara ana ɗaga a kowace kabbara in an yi ta farko za a ɗaga in an yi ta biyu za a ɗaga har sai an yi duka guda uku ɗin suka ce ana ɗaga magana ta uku magana ta uku su ne wanda suka ce ba a ɗagawa a kowace tambara su wannan magana ta uku tana da rauni su har ta farkon ma ba za a daga hannu ba sai dai a za za a ce Allahu akbar ta biyu ma haka ta uku haka ta hudu ina ji magana uku ce aka to amma kamar yadda na faɗa a ta farko din nan ita tafi inganci idan mutum ya zo sallar gawa sai iske liman ya yi kabbar bari guda biyu kaga biyu ta kubuce mashi biyu ta kubuce mashi to ya zai yi wasu malamai suka ce da ya zo a inda ya samu liman kawai zai yi kabbar zai ce allahu akbar sai ya shiga sallah idan ya shiga sallah din nan wannan kabbara a wurinsa shi ita ce ta farko a wurin liman ita ce ta biyu in ta biyu ce da haka abinda ake karanta a kabbarar farko shine abinda zai karanta in an sake kabbara ta biyu ya sake yin kabbara sai ya karanta abin da ake karantawa a kabbara ta biyu kamar yadda za mu gani nan gaba akwai malaman da suka ce in ya zo ba zai shiga sallar ba sai dai ya tsaye sai liman ya sake wata kabbara ta gaba to sai ya kabbara sai ya bi shi a lokacin amma waccan magana ita tafi inganci cewa da ya zo zai kabbara sai ya zo liman idan liman ya yi sallama idan liman ya yi sallama to shi yanzu zai maido barbarin da ya rasa ɗin mu ɗauka biyu ya samu kun ana bin su fi kambara ta farko ya karanta abin da ake karanta ta biyu ya karanta abin da ake karantawa sai liman ya yi sallama yanzu ana bin su kambara ta uku da ta hudu to lokacin da liman ya yi sallama ɗin nan zai auna ya gani malamai suka ce idan ya san ba za a ɗauke gawan nan ba har ya bara ta uku ya karanta abin da ake karantawa sannan ya bara ta hudu ya karanta abin da ake karanta duk gawa tana nan ba a ɗauke ta ba to haka zai yi amma idan ya ji tsoron za a ɗauke gawar to an ɗauce gawa yake musalla gawa ta tafi to idan ya ji tsoron za a ɗauke gawar ta tafi to sai ya kawo kabarbarin a jiri sai ce Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum mun fahimta haka wasu malamai suka ce idan liman ya manta ya kabbara biyar ai mun ce hudu ne ku to sai liman ya manta ya kabbara biyar ya shiga ta biyar to anan malaman suka ce wasu malamai suka ce mamu ba za su yi kabbara ta biyar ba sai su kyale shi ko ba a ce su subhanan layi inda sallar gawa ce da haka sai a kyale shi in ya yi ta biyar mi zai ai zai sallama ko to su ko mamu ba za su bi shi a ta biyar ɗin nan ba ko ba za su yi sallama ba sai su yi shiru kawai suna kallon shi ya gama mace biyar ɗin iya ce assalamu alaikum sai su sallama tare da shi sai su sallama tare da shi idan shi limamin yana ganin halaccin aikar bara biyar domin ko a malikiya sun san akwai malaman da suka ce ana iya yin biyar to idan limamin yana da wannan fahimtar ai biyar to in yace biyar din sai su bi shi domin yanzu ba mantuwa ba ce da yana sani mun gani to wannan shine abin da malamai suka faɗa game da waɗannan kabarbarin sannan a cikin wannan hadisin ya zo da wani hukunci hukuncin salatu as-salatu alal mayyit al-ga'if ko kuma al ga'if sallar da babu gawa kun ga a wannan sallar da manzon Allah yayi Tana jashi babu gawar gaban shi Gawar ba tana habasha tana habasha ana san ana mata jana'iza irin ta kiristoci nan kuma a madina manzan Allah ya sahu ya wa mutane sallah aka yi magawan nan sallah kun ga gawar ba ta nan wanda ita ake ce masalatu alal ga'if assalatu alal ga'if sallar da babu gawa a mazhaban malikiya su suna ganin ba a yi makawa sallah in ba ta da dole sai gagawa gaban ku za ku yi sallar amma idan babu tushi kenan sallar ta faɗi wannan shi ne abinda mazhabin malikiya suka tafi ba a salatul ga'ib a malikiya dole sai idan akwai gawa wanda ya mutu a ƙasa arna ba a mai sallah ba suka ce a kyale shi sai a mai addu'a kawai amma ba za a zo a ce a yi sallah babu gawa ba har wanda irin dabba ta cinye ko ya fada ruwa ruwa ya cinye shi ba a ga gawar ba suka ce duk ba za a yi sallah ba saboda babu gawar amma wanda furaye suka shigo gari sai aka tsinci wani sashe na jikinsa wani sashe kuma ba a gani ba to suka ce sai a tsaya a kalla abin da aka gani din nan in shi ya fi yawa to za a yi sallar gawa amma idan shi an cinye mafi yawan shi to nan ma sallah ta faɗi kun gani kamar kuraye ne su shigo gari sai a binci kawahuwan wani ce to wannan ne kawahuwan wani ne to ina sauran jikin ba a gan shi ba to ba za a yi makawahuwa sallah ba ko daga kai in babu sauran sassanin jikin sai dai a je a haƙa rabi kawai a rufe shi amma idan aka ga mafi yawan jikinsa ƙila daga bakin ciyoyinsa abin da ya sama ƙasan ne aka cinye to wannan sai a zo sai a ne sallar gawa to a mazhabin malikiya <clears throat> suna ganin cewa wannan sallar da aka yi ta gawa akan najashi kususiya ne na manzan Allah siya ne na manzan Allah da haka manzan Allah shi kaɗai ke da tsoraci ne ya magawa sallah ba ta da. yanzu da ba manzan Allah ba wani malami limami wanda yake da wannan authority din babu ita mun gane amma imamun shafi da imam ahmad wa aktarus salaf da daya daga cikin malamai magabata suna ganin ana yin salatul ga'ib wannan ba khususiya ne na manzan Allah ba suka ce duk lokacin da aka samu gawar musulmi musulmi ya mutu a wani wuri inda ba a iya samun gawar shi ba saya ne salatul gari to kuma wanda malaman da ke da wannan fahimtar waɗansu kuma sun ɗauke yin sallar gawar alal itilak ko da mutum a wani gari an mai sallah kuma sai a yi tari sallah a yi mashi a wani gari wannan kuma ba daidai ba ne ba gawar da ake masalatul ga'ib sai gawar da an tabbatar a can garin ba a yi mata sallah ba kamar yadda najashi an tabbatar a habasha ba a yi mai sallah ba wannan shine abin da albani ya tabbatar a littafin sa a hakamul janaiz cewa in an magawar sallah a wani gari to kuma salatul ga'ib ta fada akan wannan gawar sai in ba a yi mata sallah bane ba to sai a samu wata jama'a a wani gari sai su yi mai sallah in kuma aka samu wani gari guda ɗaya aka yi mai salatar ga'ib shi kenan ta faɗi wani gari kuma ba za su kama su yi mashi ba wannan shi ne abin da ya fi zama daidai kun ga ko kwanan nan sarkin gobir ɗin nan da barayi suka ɗauke aka yi aka yi da su ba da gawar suka ce ba za su ba da gawar ba salatul ga'ib aka yi mashi ko sati biyu ma aka tsina akwai wani bawan allah wanda shi ma barayi suka ɗaukai ana ta ƙoƙarin ma haɗa kuɗi sai suka bugowa suka ce amma daina ba sai an kawo sun kashe shi to ya batun gawar suka ce ba maganar gawa to shi ma salatul gaib aka yi mishi salatul gaib aka yi mishi ban sami irin wannan kamar yadda nace imamu shafi imamu ahmad su suna ganin babu laifi ana iya salatul gaib amma kamar yadda na faɗa a mazhaban malikiya su suna ganin ba a yin salatar gari mun fahimta Kamar haga wannan hadisun ai hujja ne gare su in kaka wannan hadisun za su yi wannan kususiya ne na manzan Allah almuhim dai abinda ya Malik yake so ya tabbatar mara a wannan hadisun da ya kawo an yi kabbara hudu mun gane na ka mulke cewa kabbara hudu ce qala wa hadathani an malik an ibn shihab umama ibn sahal ibin annahu akhbarahu anna miskinatan maridat fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi maradiha wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu masaki wa yas'alu anhum fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha matat fa azimuni biha fa khurija bi janazatiha laylan fa karihu an yuqidu rasulullahi sallallahu alaihi falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ukhbira billadhi kana min sha'niha fa qala alam amurukum an tu'dhinuni biha fa qalu ya rasulullahi karihna an lailan, laylan wa nuqizaka fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta saffa bin nasi ala qabriha wa kabbara arba'a takbiratin wal shahid imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa ibn shihab annabi umama shi kuma ya karɓo daga abi umama shi ne ibn sahal ibn hunayf annahu akhbarahu ya ba shi labari anna miskinatan cewa wata miskiniya wata baiwar Allah miskina maridatta yi rashin lafiya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayi da dama sun zo na wannan hadisi a wata ruwaya an nuna namiji ne amma dai mafi rinjayen abinda ruwayi suka nuna malaman hadisin rinjayen da cewa mace ce macen ma kuma bakar fata ba balarabiya ba ce ba tana yi wa masallacin manzan Allah hidima tana share shi tana tsintsince abubuwa na abinga nan manzan Allah yake ganinta malamai suna kawo wannan hadisin a falalar kula da masallaci ko raya masallaci yasa in ka samu dama ka shiga cikin masu raya masallaci ta hanyar kula da shi da yi masa hidima aiki ne mai falala kwarai da gaske to wannan baiwar Allah maridat sai ta rashin lafiya fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi maradiha sai aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba ta lafiya a wata ruwaya manzan Allah ne ya ga ya daina ganinta sai ce kawai ina matan nan mai kula da masallacin nan aka ce ya ba ta lafiya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqudul masakina manzan Allah a ɗabi'arsa yana zuwa gaido mutane miskinai an ce na miskini ba ana nufin musaki ba a miskin wanda bai da shi to manzan Allah yana kulawa da su in ba su lafiya yakan je ya dubo su wa yas'al anhum yakan tambaya ina wane wai ta ce ai bai lafiya sai ya je ya gano shi Turannin sai mu ce wai ina matan nan take aka ce ai ba ta lafiya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce idza batat fa azinuni biha manzo Allah ya ce to idan ta rasu ku sanar da ni ku sanar da ni nan malamai suka ce ta yi Allah ya sanar da manzan Allah cewa ba za a tashi a wannan rashin lafiyar ba shi sa sai manzan Allah ya ce to idan ta rasu ku sanar da ni don in zo mata janaza in roƙa mata Allah gafara ana nan ana nan baiwar Allah nan sai ta rasu akhrija bi janazati halailan sai aka fito da janaza ta da daddare sai zamanto da daddare ta rasu wannan ya halaccin ana iya rufe mutum da daddare in ya rasu hu an yuki zu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka je gidan manzon Allah sai aka ce manzon Allah har ya bai har ya kwanta bacci to sai suka kiyamaci su tayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da asuba ta yi ukhbira bil ladhi kana min sha'niha sai aka sanar da manzon Allah cewa to manzon Allah wannan mata dai ta rasu je da daddare faƙali sai manzo Allah ya ce alam amurukum an tuzinuni biha yace ba ni ne na ba ku umarni ba nace in tara su ku sanar da ni faƙalu ya rasulullah suka ce ya manzan Allah karihina an nukhrijuka layla mun kyamaci mu fito da kai ne cikin dare wa nuqi zuka mu tayar da kai daga bacci fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya tashi ya fita sai nufi makabarta da ya je makabarta ya ce ku nuna min kabarinta aka nuna mashi hatta saffa bin nasi ala kabariha sai ya je saman kabarin nata inda aka rufe ta sai ya tsaya gaban kabarin sai ya ce mutane su sahu bayan shi wa kabbara arba'a ce, sai manzon Allah ya kabbara hudu ya kabbara hudu kaga wannan hadisin ma ya nuna mana cewa kabbarori a sallar janaza kabbara hudu ce mun fahimta sannan wannan hadisin ya zo da hukuncin assalatu alal kabari yin sallah akan kabari idan wani ya rasu sai mutane suka samu kansu cikin rudani sai aka je aka binne shi ba a mai sallah ba kwata-kwata ba a mai sallah ba to a iya zuwa saman kabarinsa a mai sallah kamar yadda manzan Allah ya tafi da mutane ya je saman kabari ya mai sallah ko kuma a samu rudani kan wani mutum akwai wani bawan Allah da ya rasu shi ba a san danginsa ba a san kowa nashi shi ba kawai dai yana zuwa yana kasuwa to sai ya rasu to sai mutane suka ba da wata mummunan shaida a kan shi dan an zo ana ta kokarin a mai wanka a mai da kafani sai aka zo aka ce wai bai sallah duk wanda ke hudda da shi wani ya zo ce shekarar muka za da shi ban taba ganin yayi sallah ba shi ko ta juma'an nan ka sa akwai masu sati sati duk abin da suke ranar juma'a ne ka su masallaci amma ka gan shi ana sallar azhar da shi ko azhar shi bai da wannan lokacin Allah ya tsare to sai aka ce bai sallah to waɗansu malamai nan suka ba da fatoto ita kawo sallar gawa ana yin ta kan mai sallah ne da haka inda an ce bai sallah ba za a yi mai sallar gawa ba to sai suka yi mai sallah kawai aka kinki mai cikin makara kawai sai makabarta makabartan ma da suka je suka ce da arihe shi kawai a taso ka a yi addu'a a makabarta ne sai wani ba Allah ya tashi ce jama'a wannan mutumin yana sallah kai ka gan shi yana sallah ce shi sun shayin sallah tare da shi to sai aka ce a yi mashi addu'a amma sallah ta faɗi to kaga yanzu an binne shi ba a yi ne sallah ba to idan an sami irin wannan ana iya zuwa makabarta a yi ne sallah a cikin kabari a mazhabin malikiya shi yana ganin inda an sanya mutum cikin ƙasa to magana a je saman kabari kuma a mai sallah ba ta taso ba sai dai a yi haƙuri kawai amma da an je an fara haɗa kabari ba a da rufewa ba sai aka ce ba a mai sallah ba to ana yi ciro shi sai a mai sallah sannan sai a mai amma da an gama rufe shi to ba maganar a ce a tsaya kan ƙabarinsa a yi mai sallah shi kenan ta wuce sai a yi addu'a mun fahimta amma wasu malamai na waɗansu mazahib ɗin to su suna ganin cewa wannan hadisin hujja ne cewa ana iya yi sai dai yin ba alal itilaq ba ne ba kawai ka zo ka yaske an gama yi mugawa sallah ka ce mu ce makabarta a yi mai sallah ka je ka tsaya kan musamman kabarin shi kai mai sallah ko ya rasu baka gari ka zo bayan kwana biyu ka ce an ma kabarin ka je ka yi mai sallah ba haka hadisin yake nufi ba ya zo a littafin akamul jana'iz na albani shi yana da fahimtar cewa ana yin sallah ne a saman kabari idan wanda ke da haƙƙin yi magawa sallah sallar ta kubuce mashi idan mutum ya mutu ke da haƙƙin yi mai sallah shugaba ko a mazhabin malikiya sun ce idan mutum ya mutu wanda za su yi mai sallah mutane uku ne ko dai wanda shi mamacin ya yi wasiya wani mamacin in zai rasu sai ya ce na yi wasiya in na rasuwa ne ya man sallah ana samun hagu in na rasu wa ne ya man sallah Allah ya sa mu dace yanzu haka ne akwai akalla mutum biyu wanda na san sun yi wasiya in sun rasu in masu sallah je to Allah ya sa Allah ya sa su riga da rasuwa sun sun gaya abin da bakin su to kaga wani zai yi wasiya ce in na rasuwa ne ya min sallah to wannan in wani ya wasiya to a malikiya suna ganin wannan mutumin shi ne wanda ya fi cancanta ya mai ga wannan sallah sama da kowa shi irin wannan mutumin in ya zo ma wurin janadar ba ruwa to a malikiya an halatta mai yana iya taimama ya magawa sallah amma in ba irinsa ba ba wanda zai taimama ya magawa sallah in ba ruwa ya haƙuri kawai shi kenan amma in musi ne wanda aka ma mawasiya cewa in na rasuwa ne ya mun sallah sai ya zo misali sai ba ruwa to ya ke mama ya maga wannan sallah don azartar da wacce wasiya ta mamaci mun fahimta to in ba in ba a yi wasiya ba to alwani shugaba to shi ke shi ne a haƙuri ya magawa sallah shugaba shi ne sarki ko hakimi ko malam muhammadu shi ke shi da a haku ya buga sallah idan ba idan ba shugaba ko baya nan ko bai da lokaci ko bai samu zowa ba to sai a duba cikin dangin wannan mutuna nasaba kenan wa ya fi kusa da shi wannan a malikiya ke gaya muku wani wa ya fi kusa da shi sai a ce ya ga kanin baban shi nan ko ga ɗan shi nan to wannan shi ne zo yi har ma a malikiya suka ce idan aka samu dangi masu ƙarfi iri ɗaya tare da wannan mamacin kuma kowa ya ce shi zai yi to sai a masa ƙura ta ce to shi kenan ku zo a yi ƙura sai a rubuta sallar gawa a rubuta wani abu daban haka sai a ce to kowa ya dauka to wanda ya dauko sallar za sai ya tsaya mai gawa don sallar ka duba yadda musulunci ya tsara komai ya tsara komai shi yasa addinin musulunci addini ne mai ban sha'awa wallahi ba wani abu wanda za a zo a ta hali a ce to wai ya a ce ai ba a yi magana a kai ba haka yare ko kuma yanzu a zo a ce kuna kallon tsarin mulki sai a ta gardawa kan shi wani ma a kasa raza a kasa fassara shi a ce ta wani yake ko nan ya ce kaza can kuma ya ce ba kaza ba a ta rigima to ba haka addinin musulunci yake ba so don haka idan wannan mai haƙƙi ne magawa sallah mu ɗauka shugaba sai shugaba baya nan sai aka yi magawa sallah kamar yadda a wannan hadisin manzan Allah shi ne shugaba kuma shi ya cancanci ya magawa nan sallah to sai ba a gaya mashi ba to idan shugaban nan ya zo ya iske an magawa sallah to shi wannan shugaban shi kadai yana da dama ya je ya maga nan sallah akan kabarinta to idan zai tafi sai aka yi sa'a akwai waɗansu wanda su ma ba su ba kai koma sun yi suna iya bin shi sai su bi bayansa kamar yadda nan aka bi bayan manzan Allah aka yi ma wannan gawa sallah to idan an sami irin wannan yanayin wasu malamai suna ganin ana iya yin sallah akan kabari din amma kamar yadda ce muku a mazhabin malikiya suna ganin ba za a yi haka ba to wannan babi ya kare kan gare anan imam malik ya tabbatar mana kabbara nawa ake magawa kabbara hudu ya kawo hadisai masu ƙarfi guda biyu hadisin farko hadisin najashi manzo Allah kabbara hudu yayi hadisi na biyu hadisin a wannan ya sunan shi ibn hunayf shi ma manzan Allah a nan kabbara biyu ne kabbara huda afuwan mun gane to sai hadisi na ƙarshe a babu ya ce haddisi ne an maliki annahu sa'ala ibn shihab an rajul yudriku ba'd at-takbir al-janazati wa yafutuhu ba'dahu fa qala yaqdi ma fatahu min dhalika wa ni an maliku maliku ya bamu labari annahu sa'ala ibnu shihab ya tambaye ibnu shihab malamin sa kenan ko anir rajul yadruku ba'da takbir ce mutum ne ya samu wani sashe na kabarbari alal janazati akan gawa wa yafutuhu ba'd wani sashe kuma na kabarbarin ya kubuce masa ya zai yi faƙali sai ibn shihab yace ya ƙabi ma fatahu min dalika zai rama abin da ya kubuce mashi na kabarbarin nan in ba da salamin imam bayan liman ya yi sallama mun gane wabihi ƙala maliku wa aksarar fukaha wannan kuma shi ne abin da maliku ya tafi a kansa da mafi yawa daga cikin malamai mun gane wa ƙala ibn umar wal hasanu wa rabi'a wal auza'i la ya amma abdullahi dan umar da alhassan albasari da rabi'a da auza'i da waɗansu malamai suka ce layaƙi ba zai rama ba ba zai rama ba to ya zai rama shi ne bayanin da muka yi a can baya in za a bar mashigawa ko in gawa tana ƙasa har ya zo da abubuwan da ake karantawa haka zai yi in kawai ya ga za a ɗauki gawa to shi kenan sai ya jero kabarbar ya ce allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum in bi shi babu ma ya ƙulul musalli alal janazati wa alaikum salam na'am ba eh Na. to eh alkurani ce shi abin da ke faruwa a nan yanzu sai ka ce banda in za a yi sallar gawa idan za a yi sallar gawa nan ya halatta a karanta alkurani saboda wancan hadisi ya zo ya ce kar a karanta alkurani to nan kuma sai wani hadisi ya zo ya ce a yi sallar gawa wanda wannan ya nuna an karanta fatiha to kaga wannan hadisin wanda ya zo ya ce ya nuna cikin wancan hanin da aka yi na karanta alkurani to banda irin wannan hanin da in za a karanta ne a cikin sallah mun gane kenan wancan hanin da ake magana a karanta ba cikin sallah ba shine aka hana amma in dai cikin sallar gawa ne kuma sallar mata gawa wani ba zai je kabbara sallah ta azhar ba a cikin makabarta an hana in dai sallar gawa ce za a yi to babu laifi ana iya karantawa shi yasa wasu malamai suka ce ba kwata kwata ba za a yi ba amma kamar yadda muka ce tun da ya tabbata manzon Allah yayi ba za a ce ba za a yi ba. su wannan shi da haka wannan halin bai shafi wannan na karanta fatiha a cikin sallar gawa ba to malam ya ce babu ma ya kunil musalli alal janazati mun ji kabbara hudu ko to me yake karantawa akan gawar me ake karantawa a cikin waɗannan kabarbarin قال yahya an malik an عن ibn musayyib a an سعيد ibn abi sa'id al-maqburi an abihi annahu sa'ala aba hurairata kaifa tusalli 'ala al-janazati fa qala abu hurairata ana la'amrullahi ukhbiruka attabi'uha min ahliha fa idha wudi'at kabbartu wa hamidtu allaha wa sallaitu ala nabiyhi sun maƙulu allahumma innahu abduka wabla abdika wabla amatika kane ya shaɗu allah ilaha ina'anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa an ta'alamu bihi allahumma in kana muhsinan wa zidfi ihsanihi wa in kana musi'an fata jawon ɗan sayyatihi allahumma la ta harin na ajiyar wala taftinna ba'dahu wannan hadisin ma ya karɓo shi daga malamin Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maghduri an abihi shi kuma ya karɓo a wurin mahaifinsa shine Kaisan annahu sa'ala huraira ta cewa ya tambayi sayyidina Abu Huraira kaifa tusalli alil janaza ya ake sallar gawa ko me ake karanta a sallar gawa Faƙara abu huraira ta sai sai na abu huraira ya ce ana la'amurin lahi ukubiruka cito na rantse da allah zan gaya maka yadda ake sallar gawa attabi'uha min ahliha yace farko dai in an fito da gawa daga gidanta to zan bi wannan gawar fa'iza wudi idan in ajiye ta wurin da za a yi sallah kunga can baya mun yi bayanin su suna da wurin da ake sallah har ma wasu malamai suka ce yana da su yana daga cikin sunna a gari a tanadi wurin sallar gawa kamar yadda ake masallacin juma'a ake masallacin idi sai a yi wurin sallar gawa sai ya zama duk wanda ya rasu a garin da an ɗauko gawar wannan filin za a kawo shi in aka zo sai a aji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da wannan wurin da ake sallar gawa da an ɗauko gawa daga ko'ina aka ɗauko ta a madina sai a ta wani wurin sai a zuwa aji sai a ji a cewa manzan Allah ga gawa nan sai ya fito ya mata sallah daga nan sai a ɗauka a tafi makabarta shi ya sanya a wancan lokacin muka ce rakiyar gawa hawa biyu ce hawa na farko shine daga gida zuwa wurin da ake mata sallah manzala ya ce duk wanda ya yi wannan tafiyar ƙira'i ɗaya da haka in an yi rasuwa an sa lokacin da za a yi janaza ba hilin kai za ka zo ka tsaya ba can ƙofar gida za a taru in an fito da ita sai a rako gawar zuwa wurin da za a yi mata sallah to wannan rakiyar da za a yi magawa zuwa wurin da za a yi mata sallah shine mataki na farko na rakiyar gawa wanda ce duk wanda ya wannan rakiyar za a ba bashi kira ɗaya. to wani in ya rako ta nan wurin daga nan kawai sai ya tafiyarsa ko sallar bai tsayawa a yi wani kuma sai ya tsaya a yi sallah da shi in an gama sallah kuma daga nan sai ya bi zuwa makabarta to daga inda aka yi mata sallah kuma zuwa makabarta shine mataki na biyu wannan mataki na biyu shi ko manzo Allah ce duk wanda ya shi za a bashi lada kira'i biyu don ka hada da wancan na farko da wannan kira'i uku ce da aka tambaye shi kirarin nan ya yake ne sai shi ya kai girman dutsen Uhud a gaba karaman lada bace ba to shi ne abu hurera yake cewa nan zan bi wannan gawar daga gida zuwa inda za a yi mata idan an aje ta sai ce kabbartu sai in yi kabbara wannan ya ce kabbara harama kenan sai ce allahu akbar da aka cikin kabbara hudu yanzu ya yi kabbara ɗaya mun gani ana yin niyya domin manzana ya ce inda a'malu bin ce haka za a yi sallar za a yi niyyar sallar gawa to sai a yi kabbara a ce Allahu akbar sai na Abu Hurairah ya ce to bayan kabbara wa hamitullaha sai in gode ma Allah wa sallaitu ala nabihi sai in yi salati ga annabi sai in yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gabar Shi ne hujjar imamu malik cewa sallar gawa ba a karanta alkur'ani a ciki domin na abu yana mai ce zan gode sai ce abinda ake yi ana gode ma Allah ne a yi salati ga annabi sannan sai a yi sai a yi addu'a ga mamaci mun gane ya zo a cikin mudawwana mudawwana tulkubra cewa abdurrahman ibn qasim ya tambayi imam malik cewa ayyu shay'in yuqalu 'ala al-mayyit fi qawli maliki. an tambaye shi abdurrahman dan qasim cewa me kaji imam malik ya faɗa game da abin da za a karanta magawa a sallar gawa sai shi abdurrahman dan qasim yace addu'a lil mayyit addu'a ake wa mamaci kaga bai ce karatu ba kuntu sai aka ce mashi fa hal yuqra'u ala al jinazati fi qawli malik a fatawar imamu malik ana yin karatu a sallar gawa kana na sai ce imamu malik ya ce ba a yin karatu a sallar gawa Kuntu sai aka ƙara tambayar shi fa hal waqata malikun sana'an ala nabiyyi? wa alal mu'minina fa qala ma alimtu annahu qala illa ad-du'a bil mayyit faqat tambaye shi to imam malik ya shar'anta muku ya ce an shar'anta yaban annabi da kuma yin addu'a ga sauran mu'mine a sallar gawa sai ya ce ni ne ban san ya faɗa haka ba abinda kawai na san yana cewa addu'a'u lil mayyit ana yin addu'a ne ga mamaci mun gane a sannan an tambaye shi cewa ana yin karatu a cikin sallar gawa kamar da ibn wahab ya kawo shi ma yana cikin mudawwara din yace wa qala maliku laysa zalika bi ma'amulin bihi bi baladina innama huwa du'a adraktu ahla baladina ala zalika yace a mu dai a garin mu ba a aiki da yin karatu a cikin sallar gawa abinda kawai muka san ana a garin mu shine addu'a kawai yace kuma haka ya tashi ya ga mutanen garin Madina kenan suna yin addu'a ga mamaci amma ba sa yin karatu a sallar gawa mun gane to wannan shi yasan ya shi imam malik yake ganin cewa ba a yin karatu a sallar gawa sai dai addu'a amma za a yi ba Allah a yi salati ga annabi to sai a zo da addu'a to kaga anan yace idan an aji gawa kabbartu zan yi kabbara wa hamitullaha sannan in gode ma Allah sai ce wa sallaitu ala annabi sai in yi salati ga annabi sun ma'ulu sai in ce Allahumma hu abduka ya Allah wannan mamacin bawanka ne wabda abduka dan bawanka ne wabda amatika dan baiwarka ne kana ya an Allah ilaha illa anta ya kasance yana mai shaidawa, ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai kai wa muhammadan abduka kuma ya sheda annabi muhammadu bawanka ne wa rasuluka manzanka ne wa anta a'lamu bihi kuma Allah kai ne mafi sanin hakan akan mu Allahumma in kana muhsina ya Allah wannan bawa naka mai mutuwa in kana muhsinan in ya kasance mai kyautata ayyuka ne fazid fi ihsanihi Allah ka ƙara aika ƙara mashi ladar waɗannan ayyuka na alkhairi wanda ya aikata wayin kanin musi'an in ya kasance mai laifi mai muna na ayyuka ne Ba ta jawar an atihi, ya Allah kai afuwa, ka yafe masa laifuffukansa Allahumma la na ajrahu ya Allah karka haramta mana ladarsa a yi ajiyar salati alaihi larar da ake bada in an yi sallar gawa karka hana mu au shuhudi janazatihi ko kuma ya Allah karka hana mu larar da ake ba wanda ya rakiyar gawa au ajrin musiba bi mautihi ko kuma ya Allah karka hana mu ladar musibar da ta fada mana na mutuwarsa muka yi haƙuri mun gane zai ɗaukar wannan sannan wala taftinna ba'dahu ya Allah karka fitine mu a bayan mutuwarsa domin wani in ya mutu sai abin ya zama fitina da su wanda aka bari ya Allah karka kawo fitina a tsakaninmu ko a mu saboda mutuwar wannan mamaci to wannan shine yadda sayyidina Abu Huraira ya ce ake magawa sallah kun ga anan an haɗa salati yabo ga Allah salati ga annabi da addu'a haka ne to a ƙarƙashin wannan duka za a yi duk kabbara za ka zo kabbara ta farko Allahu akbar za a yabi Allah za a yi salati ga annabi sai a yi addu'a in aka zo kabbara ta biyu haka za a yi in an zo kabbara ta uku haka za a yi in an zo kabbara ta hudu a nan malamai sun ba da zaɓi ana iya sallama kuma ana iya sake maimaitawa a ƙarƙashin wannan a kowace raka'a za a yi za a yi Allah za a yi salati ga manzon Allah sannan a yi addu'a kun fahimci abin da nake nufi shi ya sanya mai risala haka ya kawo shi yadda ka ji shi a nan ya ce abin da ake karanta a kowace kabbara shi ne a Allah a yi salati nan ya ce a Allah a yi salati to a risala sai ya zo da yaban da kuma yadda ake salati shi ne a cikin risala ɗin shi abu zai da alƙirawa yana cewa wayu ƙalifin du'a ya alal mayyit gairu shay'in mahadudin wa zalika kulluhu Ya ce ba wani abu da aka ƙayyade cewa ga abin da za ka yi addu'a da shi akan mamaci a sallar gawa ce inda an yi addu'a kowace iri ce inda addu'a ce lafiya lo ya yi amma sai ya ce wa min musta Hassani ma ƙila fi zalika daga cikin mafi kyawun abinda aka faɗa na addu'a ga mamaci a sallar gawa shi ne ce shi ne abin aka faɗa ɗin nan an yi kabbira sun mai yaƙo ce shi ne mutum idan ya kabbara to sai ya ce alhamdulillahi allazi amata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyi al-mauta lahu al-azamatu wal kibriya'u wal mulku wal qudratu was sana'u wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga wannan shine yaban shine yaban alhamdulillahi allazi amata wa ahya godiya ta tabbata ga Allah wanda shine mai kashewa kuma shine mai rayawa walhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta godiya ta tabbata ga Allah wanda shine mai tayar da matattu lahul azamatu wal kibriya girma da daukaka sun tabbata gare shi wal mulku wal qudratu was sada haka karfin mulki da kudura da sun tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan shine yaba Allahumma salli ala Muhammadin kaga sai aka kawo salati ga Annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kaga nan an yi yaban, an yi salati sai me ya rage sai addu'a ko ku? sai ya kawo addu'a Allahumma innahu abduka wa ibn abdika wa ibn amatika anta khalaqtahu wa razaqtahu Wa'anta a amattahu wa'anta anta tuhihi wa a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi ji'inaka shufa'a lahu fa shaffi'ina fihi allahumma inna nastajiru bi habdi jiwarika lahu innaka zuwa fa'in wa zimmatin allahumma qihi min fitnatil qabri wa min azabi jahannama allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu Wasu madkhalahu waghsilhu bima'in wa wa barat wa naqihi min al-khataaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu allahumma innahu qad nazala bika wa anta khayru manzulin bihi Faƙirin ila rahmatika wa anta ganiyun an azabihi allahumma sabbit indal mas'ala mantiqahu wa la tabtalihi fihi fi qabrihi ma la taqata na bihi allahumma la tahrimna ajrahu wa la da hu, sai ya ce ta ƙula haza bi isri kulli takbiratin duk bayan kabbara haka za ka yi wannan addu'ar mun gane to wannan shi ne abin da shi ne risala ya tafi akan abin da ake karanta a sallar duk wannan ita za ka maimaita a duka kabarbarin guda hudu sai ya ce waya ƙulu ba adar rabia amma in an je ta hudu sai a ce allahun magfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana innaka ta'lamu mutaqallabana wa maswana wal walidaina wa liman sabaqana bil imani walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat Allahumma man ahyaytahu fa ahyi ala al iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al islam wa as'idna bi liqa'ika wa dayyibna lil maut wa wa sai ai sallama sannan sai ya ce wa in kalat imra'atan in kawo mamaciyan nan mace ce ta rasu fa qultu to qultu za ce can farko allahumma inna ha amatuka maimakon allahumma innahu abduka sun mace tamada bi zikir ala alat daga nan sai ka ci gaba da ambatan wannan gawar da lamiri na mace mun gane to wannan shine Abin da su mazhabin malikiya suka tafi kai. da aka ba magana a karanta fatiha a raka ta farko wai aka bara ta farko su suna mai risala yana kallon wannan addu'o'in haka su za a kabbara ta farko su za a yi a ta biyu su za a yi ta uku su za a yi ta hudu har ta hudu sai a kara da wannan wajen muka kara sannan sai a yi sallama mun gane to wannan shi ne abin da shi yake cewa za a karanta saboda a wannan hadisin na abu huraira bai ce a karanta fatiha ba abinda ya ce za a yi ba Allah ya salati ga manzan Allah mun gane to amma shi wannan hadisin na abu huraira ko gama makufi ne dan mai daga abin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai hadisi da biyu a babu ya ce wa da an malikin an yahya ibn sa'id annahu qala sami'tu sa'id ibn musayyib yaqulu sallaytu wara abi hurairata ala sabiyin lam ya'mal khati'atan qattu fasami'tuhu yaqulu allahumma isku min azabil qabr imam mali ya karbo daga yahya ibn sa'id annahu qala yace sami'tu sa'id ibn musayyib yaqulu naji sa'id ibn musayyib yaqulu yana cewa sallaitu wara abi hurairata nayi sallah bayan sayyidina abu huraira sallar gawa ala sabil akan wani yaro da ya rasu lam ya'mal khabi'atan yaron nan bai aikata wani laifi ba bai da zunubi saboda yaro ne ya mutu dan karami bai balaga ba fasami'tuhu yaqulu sai na ji shi yana cewa Allahumma isu min azabil kabari ya Allah ka tsara wannan yaro daga azabar kabari Allahumma isu min azabil kabari haka kawai je yana cewa mun gane shi yasa aka ce ita addu'ar ba a ce ga abin da za a duk inda ka yi addu'a ya yi allahumma in allahumma allahumma firu lahu warhamhu wa afu an ka dinga tsayawa ya yi a sallar da wa da sun an malikin an nafiyin abdullahi ibn umar kana la ya karɓo fissalata alal janazati imam malik ya karɓo daga nafiyin Na nafi'u yake cewa abdullahi dan umar kana la yaqra'u fi salati ya kasance bai yin karatu na alqur'ani a cikin sallah aljanazati a sallar gawa abdullahi dan umar haka shi ma fahimtar sa ba a karatu wa bihi qala abu huraira wa jama'atun min at-tabi'in wa abu hanifa wa malik wannan yace fahimtar abu huraira da da yawa daga cikin malamai a tabi'ai ce fahimtar abu hanifa da kuma shi imamu malik amma wa an ibn abbas wa ibn mas'ud ibina ali wa ibn zubair wal miswar ibn makhrama mashhu'iyatiha amma su kuma waɗannan malamai duk sun ce za a karatu wa bihi qala shafi wa ahmad imam shafi da imam ahmad sun tafi akan ana yin karatu a cikin sallar gawa mun gane to wannan tsarin kun ga shine risala bai raba kabbara ta farko ba da ta biyu da ta uku da ta hudu duk abu ɗaya za a karanta wannan cewa za a yi sayyaba Allah za a yi salati ga manzon Allah za a yi addu'a shi ya cunku ya haɗe su ne gaba ɗaya ya ce za a karanta a ƙarshen kowace kabbara amma wasu malamai suna ganin ana rabawa kabbara ta farko a yabi Allah kabbara ta biyu a yi salati ga manzon Allah kabbara ta uku addu'a kabbara ta hudu ma addu'a wannan a cikin malikiya din ma yaban Allah ɗin da salati ga annabi suna ganin ana rabawa ne kabbara ta farko a Allah kabbara ta biyu a salati ga annabi sai kabbara ta uku da kabbara ta hudu nan su kuma sai yi addu'a a kamar shi mai askari haka ya kawo su haka ya kawo cewa ana yin kabbara ta farko a Allah sai ta biyu a salati ga annabi a yana cewa a cikin a cikin a cikin a cikin kitabul jana'iz nashi askari yayi magana akan sallar gawa sai ya ce wahiya fardu kifaya ce ita sallar gawa fardu kifaya ce ma'ana wani yana dauke mu sai ya ce yukabbiru arba'a takbirati ana kabbara hudu laisa fiha qira'atu sai ce amma ba a karatu a cikin ta sai ce bal yusni alallahi tabaaraka wa ta'ala sai dai zai zai yi ya Allah mai girma da daukaka sai ce aqibal ula bayan kabbara ta farko ka kira a kabbara ta farko shi a wurin wurinsa yaban Allah yake sai ce wa yusalli ala nabi aqibat thaniya don ya yi kabbara ta biyu sai ya salati ga annabi kaga shi bai dunkule su ba ta farko a Allah ta biyu a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce waye da u ƙibar salisa in yi kabbara ta uku sai ya addu'a sai ya ce wal mustahabbu addu'ar da aka fi so a yi ita ce Allahumma innahu abduka wa abduka, abdika wa amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasulika wa anta alamu bihi allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu kaga irin wancan ce ta ta Abu Hurairah ya kawo to shi haka yace sai ai wannan addu'a a ƙarshen raka'a ta uku wa mara'ati yace yace amma idan mace ce sai a ce allahumma innaha amatuka kamar yadda ya kawo wa fil yace yace in kau yaro ne wanda bai balaga ba shi kuma sai a ce allahumma ji'alhu salafan wa faradan wa dukuran wa shafi'an wa liman shayya'ahu wa man salla alaihi wa alhiqu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa yusallimu aqibar rabi'a sai ya sallama bayan kabbara ta hudu lalle waɗansu malamai da suna gani an yi kabbara ta hudu sallama ake ba a karatu waɗansu kuma suna ganin ana yin karatu ɗin bayan kabbara ta hudu to kaga wannan da haka su malaman malikiya suka kawo cewa a kabbara ta farko ba a yin karatu sai dai ana yin yabo ne ga Allah mai girma da daukaka sannan a salati ga annabi sannan a addu'a ko a dunkule su a raka a kabbara ta farko haka kabbara ta biyu kabbara ta uku har zuwa ta hudu ko kuma a raba ɗin kamar da mai askari ya raba kabbara ta farko a yaba Allah ta biyu a salati ga manzan Allah sai ta uku a addu'a ta hudu ma a addu'a sannan sai a yi sallama mun fahimta wannan shi ne abubuwan da ake karantawa a sallar gawa Allah ya mu dace ina ganin da za mu tsaya amma idan mun koma waɗansu mazhabobin kamar yadda muka faɗa wasu malamai da yawa suna ganin ana yin kabbara ta farko ana karanta fatiha a ciki har ma da sura karanta fatiha za a karanta sura amma suka ce an so surar ta zama yadda kaitacciya kamar kulhuwar lahu kamar inda a tsaye da haka idan aka yi kabbara ta biyu sai a salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi kabbara ta uku sai a yi addu'a addu'an nan ta zama ma'asura ta zamanto wadda aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'in da manzan Allah ya akan gawa an samu su kamar guda hudu ne to cikinsu sai mutum ya ɗauki kowace ɗaya daga ciki sai ya saka a wurin yayi in an yi kabbara ta hudu sai ya sake yin addu'a ko ya maimaita wannan wanda ya a kabbara ta uku ko kuma ya ɗauko wata yayi to bayan kabbara ta hudu sai a sallama shi shikenan an gama sallar gawa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo da waɗansu daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a matsayin waɗanda za a karanta a wurin sallar gawa ɗin domin yana da kyau a ce kowane musulmi ya iya sallar gawa ɗin yana da kyau sallar gawa yadda ka san sallar zahar ko sallar la'asar haka take ga yanzu da an zo nan ba liman a sai a ɗan duba wani ko sai a cewa da bisimila, sai ya shiga ya salla kuma to amma gawa sai a zo a ci cewa bisimila sai ga mutum yana dawa kamar an ce yi sallar gawa mutuwa za a yi sai ga mutane saboda suna jin tsoron kada su shiga ga waɗannan ko mene ne to ya kamata a ce kowa ya iya Na rasa liman kawai da an ce ma bismillah kawai shikenan sai ka shiga mun gane sai ka shiga kai kan kuma mutum ya je ya kabbara ya ruku <laughs> kagan ba sa wa kenan Allah ya samu dace wannan sahabin amruwa amruwa yake ya ce lokacin da aka taho daga ƙauyensu shi ƙauyensu gehen madina yake idan matafiya sun zo za a zo wajen manzan Allah sai ci dala ina ne hanyar madina sai a ce ga wani yaro nan ku je ya raka ku yaron nan sai ya taho da su sai ya kawo su madina to in ya shigo wajen manzan Allah ya kawo baki yana jin alkur'ani ana karanta to Allah ya bashi wata irin kwalwa dan jin nan da zai kawai kafin ya koma gida har ya haddace to ta hanyar kawo baƙi sai zamanto ya haddace alƙur'ani da yawa a rannan mutanen garin suka ce kai wai mu kullum muna kai mutane wajen mutunan nan ana musulunta mu mun yi zuwa ya kamata mu ma mu je mu musulunta da shikenan sai mutanen ƙauyen su suka shiryo a zuwa musulunta da aka zo aka musulunta za da ya gaya musu basic abubuwa na musulunci sai ce to ku koma gida idan kun koma gida ku sa liman a sa wani ya kira sallah sai ku sa wani ya muku limanci in za ku sa wanda zai muku limanci ku sa wanda ya fi kowa har da alkur'ani shi kenan sai suka taho aka zo aka ce to kowa ya kawo har da ajiwa ya fi abin ga shi wannan yaro dama tuni shi ya iya alkur'ani ya ce kowa ya kawo sai zama tu duk garin ya fi kowa har da sai suka sanya shi liman ya lokacin ya ce shekarar shi bakwai ko takwas sai zama limamin garin da sallar azahar da sallar asar da sallar magariba da sallar isha ji shi ne liman sallar juma'a sallar idi shi ne liman sallar gawa shi ne liman yana da shekara takwas Allah kuma ya mai tsawon rayuwa sai da shekara takwas a duniya shekara tamanin yana limanci <laughs> yana limanci shekara tamanin eh kaga rayuwa ta yi albarka to kowa yana iya abin da yasa na kawo wannan ba wai sai wani wani ne zai sallar ga kowa yana iya sallar ga kamar sallar har ce ko sallar da asar to amma ya zaman to in kuma an saka mutum zai yi din ya zaman to yana da ilimin yadda ake yin ta sai ya zaman to ya bayar da ita yadda ya kamata Allah ya sa mu dace to a kira sallah to alhamdulillah <clears throat> za zamu dakata idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji zamu ci gaba daga inda muka tsaya wa alaikum salam kabbara hmm. idan ya yi uku ya sallame sai su kyale su sai su cika ta hudu sai su sallame ba za su ce mai subhanan layi ba ita ba a ce su subhanan layi kawai da ya saki layi sai ku kyale shi su idan ya yi uku <laughs> ya sallame sai dai kawai gaba musu ce allahu akbar <laughs> eh <laughs> ka gane sai su ci kowannan guda sai koya maka shi sallama shi kenan sai a ɗauki gawa a idan ya manta kowa ma ya manta aka yi uku to wasu malamai suna ganin ko da bayan an dawo ne shi wannan limamin zai ɗauki waɗansu mutane a taicin makabarta a yi ɗayan nan ka gani. musamman a malikiya akwai malamin da suke ganin haka to amma dai in an riga an yi haka kawai shi kenan sai a haƙuri abin da ya samu kenan ko ba haka ba <laughs> Allah sauki wata rana wani bawan Allah ya rasu yaro ne ba ya rasu to sai suka yi magana da je ne mai sallah ha har sai da aka dawo kawai sai ga wani mutum ya zo can kwaye je gidan ni na ba riga na ce suka wa suka ce wai ga wani malami ne ya zo ya ce wai uku aka yi wai zuwa ce makabar ta da guda na ce haku sai ya ban zuwa wallahi wai ya zo ya ce wai uku aka yi ce duk mutanen da ake sallan na ba wanda ya ga uku aka yi sai shi wayan da wai za a ce makabar ta da guda ya ce ya gaya mai ni hudu ne na ce mashi kuma ko da ukun ne shi wanda ya rasu da bawa yaro ne wanda ba sai mun ga dama za mu mai sannan da to bai kawo da a ce a ce aje a cikin guda ɗaya <laughs> Allah shi da da wa alaikum salam Mm. No. To, ita kususiya, wato abinda malamai suke cewa ba ka cewa abu kaza kususiyar manzan Allah ne, sai in kana da nasi. domin shi ka kaga manzan Allah da aka aiko shi ba aiko shi don ya dinga yin waɗansu ayyuka na shi kaɗai ba duk aikin da manzan Allah ya aiki ne na mutane cewa aka aiko yi da shi to amma idan shi manzan Allah ya buɗe baki ya ce kun ga wannan aikin da nake yi na wani ne kaɗai to wannan aikin ya zama kususiya na manzan Allah ko kuma alƙur'ani ya saukar da hukunci sai alkur'ani ya ce wannan hukuncin da kuke ji na manzan Allah ne shi kaɗai ina misalin wannan da aka zo aka wajabta mashi ta hajjud shi manzan Allah Allah sai da ya ce aikinsa ne shi kaɗai wa minan laili fata bihi sai Allah ce na filatan laka wannan ƙari ne muka yi maka amma ƙarin nan naka ne kai kaɗai kai annabi wanda al'ummaka to kaga wannan sai na kususiyar manzan Allah ne yin tahajjud akan wajibci a kowane dare amma banda sauran mutanen su kaga alqur'ani ne zai tabbatar da aikin nan kususiya ne da aka zo aka yi masa maganar auren mata Allah ya bashi dama ko da yake so ya aura sai Allah ya ce amma wannan hukuncin naka ne to kaga mai wa khalisatan laka to kaga alqur'ani yana tabbatar da aiki khususiya ne a hadisi a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in aiki nashi ne shi kadai to yana bayyana zai ce kun ga wannan aikin da wani ne kadai to wannan ya sanya malamai suka ce yadda ake gane aiki khususiya ne na manzo Allah shi ne alkur'ani ya ce wannan aikin kususiya ne na annabi ko kuma shi manna allah ya ce wannan aikin nawa ne ni kare ban da ku kamar al-misal sanar da azumi da azumi kaga da manzan allah ya suka yi fada ya musu ya ku daina ni ba irin ku bane ba ni ina kwana ana ciyar da ni ana shayar da ni hanya ce biyu wanda ake gane aikin kususiya ne na manzan allah shi ne manzan Allah ya ɓoye aikin idan manzan Allah ya shiga wani wuri shi kada ya yi wani aiki wanda yake ya zama kususiya inda wani sahabi zai gan shi ta hanyar tsausai ba don manzan Allah ya so ya gan shi ba to in ya fito ba da labarin wanda aiki ya zama kususiya da annabi domin da aikin ba na annabi ne shi kaɗai ba fitowa wata zai yi kamar hadisin abdullahi dan umar shi yana yaro karami sai ya hau saman tsoron gida ɗakin hafsa kawai sai hango manzan allah a toilet yana kalla alƙibla yana ganin sai ya sabko kaga manzan allah bai ma san ya gan shi ba wannan aikin kaga manzan allah ɓoye ya yi kawai shi da abdullahi dan umar an su ne kawai ya hango shi to sai ya zama kususiya na manzan Allah shi yana iya kalla alƙibla ko ya bata baya a lokacin da ya zagaya amma mu an hana to ta haka malamai suke gane wannan aikin kususiya ne shi yasa idan wani malami ya fito ya ce wannan aikin kususiyar manzan Allah ne sai a ce kawo mana dalilin da ya sanya ya zama kususiya na manzan Allah in ya kasa kawo dalilin sai a ce to wannan magana tashi akwai rauni cikinta mun fahimta a su akwai waɗanda suka ce kususiyan mata shi na jashi ce shi kaɗai Allah ya ce a yi irin wannan sallar bayan shi ba za a yi wani ba to kuma akwai ka'ida duk duniya ba mai kususiya sai annabi sahabi ɗaya kacal ke da wata kususiya amma banda shi ba wani sahabi wanda ke da kususiya wani sahabi ne ranar sallar idi na layya shi ya ɗauka kawai da an tashi a yanka abin yanka inda an ce ranar ci ce da sha da aka kafin a yi ne kawai shi har yayi yankan shi wanda Allah ya zo wuce zai ce iri ce waye yanka abin yankan shi ya ce shi ne ce kai sai an dawo fa ake yanka shi to shi ya riga yanka ya zan ce yau ranar ci ce da sha kawai a yanka a ci gaba da ci sai manzo Allah ya ce to wannan fa ba lai ya kai ba ya dai zama ba. sai ce to shi kuma yana son ladan layyadin sai ce to ya rasulina ina da wata ƴar ƙarama akuya wanda ya taba ta kai shekarun ailaye da ita ba ɗan wata shidda ce amma tana da girman jiki a mu a gidanmu ma mun fusanta sama da wata akuya wadda ta shekara guda da ina iya yanka ta sai manzo Allah ce ka je ka yanka nan dawo an ba rangwame ba ta isa ai ba amma kai an ɗaga ma Allah zai karɓe ta isa sai wannan sahabi ya ce to manza Allah wannan hukuncin na ne ni kaɗai, ko na duka mutane ne sai manza Allah ya ce naka ne kai kaɗai. aka ce kai ma wannan shekara Zai sa kai kayan kawai. <laughs> to kaga wannan sahabi shi wannan wannan aiki ya zama kususiya to shi kaɗai ke da kususiya amma ba wani aiki wanda za a keɓe wani sahabi a ce kususe shi da haka wanda ya ce kususiya ce ta najashi malamai suka ce wannan ba haka ba ne ba to su ma da fahimtar sai ma malik sai malamai sai dai wani abu wanda ya kamata mu gane idan malami kamar imam malik ya magana ya ce wannan abin kususiya ce ba fa wani ɗan ƙaramin malami ne zai zo ya ce a wannan maganar da kai ba haka ba ne ba a'a malamai ne tsaran shi su ne suke cewa wannan maganar ba haka ba ce ba mu muna ɗaukowa ne kawai makaranta mu ce malam wani ya sa za a ce imam malik ya ce kaza sai a ce imam shafi ya ce shi imam shafi ya kai ya ce ga ra'ayin shi ko ga fahimta shi bayan imam malik kuma ya fahimta shi amma wani malami kawai zo daga baya ya ce imam malik ya yi kuskure wannan rashin ladabi ne ba sai dai a ɗauko magana ta malamin da tsarin shi imam Malik inda a ilimi da kuma a zamantakewa ma ta rayuwa to irin su ne ake ɗauko maganganunsu a ce sun ce kaza shi kuma ga abin da imam malik ya ce amma ba wani malami ba wanda ya zo daga baya ya zo ya ce gashi gashi to su kuma da bashin duk sa'adin juna ne imam malik ibn alasin imamun shafi ya yi karatu wurinsa shi kuma imamun shafi imam ahmad ya yi karatu wurinsa kaga da haɗe suke su uku suna da alaƙa da juna ta ilimi abu hanifa ne ya girme su shi ta tabi'i ne ba kuma shi ya rayu a bagadad ne bagadad kuma lokacin nan gefe guda take shi yasa za ga mazhabar shi ma tana da ƙarancin hadisi ijtihadi ya yi yawa cikin mazhabar shi saboda bai da kwantak da malamai sosai imam malik kauɗan birni ne shi a madina yake kamar yanzu a najeriya ne a ce a abuja yake shi ma malik a hedikwatar daular musulunci yake shi ne madina na haka mafi yawancin sahabban da suka taso a gaban shi suka taso suka kar'a ba a gaban shi ba a garin suka taso suka karantar shi ya yi karatu wajen almajiransu shi ya yasa imam malik ma yake hujja da garinsu duk cikin malamai shi kadai ne yake hujja da garinsu Ya ce mu a garinmu da yadda muka ga ana saboda garinsu santa ce ta ilimi su kaɗai ma ya isa ya zama hujja to amma a ka'ida ta malaman usul suka ce ba hujja da gari, sai dai allah ya ce ko annabi ya ce To wannan shi don haka su tsakanin sukan ci junan su gyara imam malik din nan an zo mashi daga fatawoyi daga garuruwa a lokacin yana raye daga garuruwa ake zuwa da fatawa aka to daga wani gari da fatawoyi in yaka zo za a ce ga fatawa mene ne za ka ce aka yana faɗi suna rubuta har sai ya amsa fatawa nan sai a koma garin sai a ce ga abin da imam mali ya ce kan abu kaza kan abu kaza wani lokaci aka zo da fatoyi da yawa da an karanto sai ya ce ban sani ba wanda ya sani kuma sai ya bada da fatawa sai da suka gama sai shi ɗan aiki ya ce to algawa ta bada waɗannan wanda ka ce ba su sani ba ka sani ba to wai ni ina koma garin ya zan ce kai ana ganin kai ne birnin ilimi kai ne ƙarshe ko kuma kai ma an zo ka ce baka sani to in za an koma ina za a je a samu fito wannan ya zan ce wa mutanen garin mu ina koma ba ba ce abin yana da sauki in ka koma ya na ce maka ban sani ba to ce musu ka tambayi maliku maliku ya ce bai sani ba ba shi kenan ba to da su haka suka rayu shi ya sanya A yana daga cikin rashin albarkar ilimi mutum ya dinga fito na fito da su a yanzu mutum ya dinga fito na fito da su sannan wani advantage malaman da suka zo bayan suka samu wancan lokacin ilimin yana da yana tsukakke ne wancan lokacin ko rubuce-rubuce ba a fara yi ba imam malik shi ya fara rubutun hadisi kafinsa ba a taɓa rubuta littafi da sunan littafin hadisi ba duk abin da aka rubuta a cikin ka ake yawo da shi amma a zauna a rubuta hadisi a yi musu babi babin kaza babin kaza imam malik ya fara amwadda kuma shi ma sarkin lokacinsa ne ya nemi cewa ya zo ya wannan aikin ya zo ya rubuta hadisai a haka don a karantar da mutane don ana jin tsoron kada a waye gari hadisan nan ma sun ɓace har sarkin ya ce in ka tattara su to duk wani littafin hadisi duk wani hadisi da ake yawo da shi za mu sanya a kwace su sai naka kawai ma malik ya ce to ai kuma su hadisai ba ni kaɗai na san su ba hadisai suna da yawa in ka ce sai nawa to za ka taƙaita hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar yi haka to sai aka rubuta mu wannan a haka to kaga malaman da suka zo daga bayan su su kuma sun samu dama sun ga muwaɗa sun ga rubuce imamu shafi sun ga na wancan sai zamantu sun fi access da shi ilimin wannan ya ba su dama suka san abubuwa da yawa to kuma shi wani abu wannan mu'jiza ce ilimin hadisi ba wanda zai ce ya san komai a ciki tunda mun ga har sahabbai hadisi ma a zamanin sahabi sai ka ga wani sahabi bai san wani hadisi ba sai wani ya zo ya gaya mashi sannan su su imam malik ba wai da ka zo ka ce musu ga hadisi daga manzon Allah za su yadda bane ba su ma suna da hanyoyinsu to tana yiwa hanyar da wani hadisi ya zo musu a wurinsu ba su yadda da ita ba to sai su aji hadisi saboda shi ba karɓa kawai zai yi ba sai ya zo mai ta hanyar da yake ganin wannan hanya ce lafiyayya to wani lokaci sai ga hadisi ya zo sai karkama bai san da shi ba shi hanyar da ya zo mashi hadisin ba ta inganta ba to amma ƙil ta je mai imamun shafi ta hanya mai kyau ko ta je mai imamun ahmad ta hanya mai kyau to sai ga ka hadisi kamar imam malik kaza kana kamar imam malik a ce bai san wannan hadisin ba bai fatawa da shi ba a ya san da shi kila ya zo mai ta hanya mara kyau ne to shi kuma ba zai aiki da hadisi mai rauni ba to akwai ire-iren waɗannan abubuwan wanda suke sanya wani lokaci kaga babban malami kamar wani abu ya iske fin din shi bai magana shi ba saboda kiyaye amana ta ilimi kuma dan Allah ya nuna mana ilimin nan ba ba wanda yake da monopoly na shi a ilimi hikima ce ta ubangiji duk wanda ya gani zai dauka to amma kullum abinda malamai suke cewa malamai na baya-baya su kama bakinsu daga shiga cikin saɓanin malamai na farko ba ruwanka kai dai ka ce wane ya ce kaza wane kuma ga abin da ya ce amma ka ce ni a fahimta ta wane ya yi kuskure ai baka isa ba kuma wannan ba kai wannan matsayin ba <laughs> Allah ya samu dace to da muka faɗi na daidai Allah shi ba mu ladai inda muka yi kuskure kuma Allah shi mana afuwa shi fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasar mu take ciki musamman kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan yanayi ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashe ya amintar da mu ya kare mu daga fada cikin wannan musiba Allah da iko ne akan haka waɗannan miyagun mutane masu ta'addanci Allah kai mana maganin su ya Allah yadda ka fara yi mana maganin ire-iren su Allah kai mana maganin sauran da suka rage wannan ɗan ta'adda da aka kashe kun ga ƙarshen shi to sauran ma ya Allah ka nuna mana ƙarshen su Allah ka nuna mana ƙarshen suna wulaƙantattu tunda sun ƙi jin wasiya sun ƙi jin tsoron Allah Allah muna roƙon ka ɗauki mataki akan su wanda ya dace su kuma jami'an tsaro masu jajircewa a ciki Allah ka taimaka musu Allah ka tsare su Allah ka ba su nasara waɗanda suke lalatattu a ciki Allah ka janye mana su duk mai hannu a cikin wannan ta'addanci Allah ka yi mana maganinsa Allah ka fallasa shi ka bayyana shi ka ga sanya a gane shi abu ne wanda yake yayi faɗi da yawa kun ga gwamna yana cewa ba irin mutumin da babu ciki yace akwai 'yan siyasa akwai shugabanni akwai masu mulki na gargajiya ka yace har malamai akwai akwai talakawa yace abin ya buda da yawa na yawan mutane suna cikin wannan harka ko da saninsu ko babu saninsu haka gwamna ya faɗa ko ba ya faɗa ba a midiya ya faɗa da yawan mutane sun ga bidiyon nan sun ci to kaga abin da ya buɗa haka yana buƙatar addu'a shi yasa muke cikin haɗari ba dan karami ba da haka mai ta addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu duk wanda yake da hannu a ciki Allah kai yi mana maganinsa Allah ka fallasa shi a gane da hannun wani da hannun wani ake kashe bayan Allah Allah kuma ka ɗauki mataki a kansa irin wanda ya dace da zaluncinsa muna roƙon Allah mai girma da wuka da sunayensa kyawa da siffofinsa maɗauka, ya amintar da mu a duk inda muke ya amintar da garuruwanmu ya amintar da jiharmu ya amintar da ƙasarmu ya mana maganin waɗannan miyagun mutane masu kashe mutane da kawo mana ƙarshen ayyukansu na ta'addanci manya a cikinsu irinsu bello turjin nan irinsu ɗan ƙarami irinsu bello adamu alero da makamantansu ya allah ka san inda suke allah kai mana maganinsu Allah ka mana ƙarshen ayyukansu na ta'addanci Allah ka amintar da jihohinmu baki ɗaya addu'a ta biyu halin da muke ciki musamman tsadar rayuwa a kun ga abubuwa sai ƙara taɓarɓarewa suke ta fuskar farashi mutane al'umma sai ƙara shiga cikin yanayi da hali ake Allah to muna roƙonka da sunayenka kyawa da siffofinka madauka, Allah ka sabkan mana da farashi Allah ka azurta mu Allah ka yalwata mana wannan musiba ta yunwa Allah ka janye ta a cikin Allah ka ciyar da mu ka azurta mu Allah ka tufatar da mu kai ne mai ciyarwa kai ne mai tufatarwa Allah ka azurta mu kai ne mai azurtawa Allah muna roƙonka ka janye mana yunwa a cikin mu Allah ka kare mu fadawa cikin yanayi na yunwa Allah kai ne mai ciyarwa Allah ka ciyar da wannan al'umma Allah ka azurta wannan al'umma janye mana yunwa ya ubangiji Allah mai iko ne akan haka haka sauran tsadar kayan masarufi musamman man fetur Allah muna ruwan ka sanya mana hanya mafi sauƙi wanda man fetur ɗin nan bai yi sauƙi, Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka sanya mana sauƙi da mafita ya Allah akwai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah wanda suka yi ma addini hidima musamman ta hanyar aikin agaji yana ɗaya daga cikin 'yan agajinmu na farko-farko a tafiyar sunna Eh, malamin abokin su malam musa ne wanda allah ya bar suwa jiya da daddare mutunan 'yan ɗaki ne amma funtu yake zaune kuma ina ji a can funtuwa aka yi janazar shi musanya shi a cikin addu'a allah ya ji kansa allah ya gafarta mai zunubansa wannan jiya da ya allah ya sanya ta zama kafara a gare shi allah ya albarkaci abin da ya bari gudunmuwar da ya ba addini allah ya karba Ayyukansa na ibada Allah ka karba ka dora akan mizaninsa kurakuran shi kuma Allah ka yi masa afuwa Allah ka yafe masa Allah ka albarkaci bayansa Allah ka kare bayansa ka kama bayansa ka tallafa musu ya ubangiji ka kare ka kare su faɗawa cikin yanayi dan babu shi haka sauran musulmai wanda muka ji labarinsu da wanda sani wanda suka rasu Allah ka ji kansu Allah gafarta musu Allah ka kyautata makwancin su mu kuma da muka rage Allah ka sanya mu cika da imani in lokacin mu ya zo dalibai da suka ce mu sanya su a cikin addu'a musamman dalibai na School of Nursing Allah ta'ala ka ba su nasara Allah ka amfana da al'ummar musulmi na wannan karatu nasu ka ba su nasara ya ubangiji ka sauwaƙe musu wannan karatu dukkaninmu masu bukatu a wurin Allah Allah ka san mu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi bukatunmu wanda babu alkhairi Allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahirarmu ya ubangiji ina ƙara roƙon ƴan uwa addu'o'i ina da waɗansu bukatu a wurin ubangiji ku taimaka min da addu'a Allah ta'ala ya biya mani su kuma ya sanya albarka da alkhairin sa a ciki wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin